da se Drage slušateljice i slušatelji, dobrodošli u 55. Trisku emisiju za mlade Pulskog centra za mlade. S vama je Ana koja će vas po običaju provesti kroz ovih 30 minuta našeg zajedničkog druženja. Petak je kraj tjedna što znači da je pred nama vikend i vrijeme za opuštanje. A opuštanje možemo početi s Triskom koja vam danas donosi razgovor sa Namarijom Sočo o istraživanju o socijalnom poduzetništvu i početnici iz istog. Ostanite s nama, slijedi glazbeni broj. Lucky cloud in your sky, a little rain, a lot of fun, one, yeah. Kissing I go overboard, a murky cloud in your sky, a little rain, a lot of fun, one, yeah. Kissing I go overboard, Lucky cloud in your sky, a little rain, a lot of fun isn't I good? Full of moon, looking cloud in your sky, little rain. I will find more to see. Yeah. I will see more to find. It's a two-way, two-way street. The more I look ahead, the more I see behind. A lucky cloud in the sky a little rain, a lot of fun. One, one kiss and I go overboard. What a day! As our sun peeps around, round the cloud that's in the way, like a two-way, two-way street. The weather at a point will show me what you will send. A lucky cloud in your sky, a little rain, a lot of fun, one, yeah. Kissing I go overboard. I see you, I touch my eyes, and then the rest is history, one, yeah. Kissing I go Evo nas opet u Triske. Kao što sam ranije najavila, danas ćemo sa Ana Marijom Sočo iz Mreže Mladih Hrvatske razgovarati o istraživanju koje je mreža provela o socijalnom poduzetništvu i o početnici socijalnog poduzetništva. Dakle, prošle godine Mreža Mladih Hrvatske je provela istraživanje o tome koliko zapravo mladi u neprofitnom sektoru prepoznaju potencijal socijalnog poduzetništva kao nekakav oblik samodrživosti i načina zapošljavanja, samozapošljavanja. E, tko je istraživanjem obuhvaćen? Istraživanje je obuhvatilo e, čitav niz organizacija mladih i za mlade diljem Hrvatske, znači radili smo nacionalno istraživanje i istraživanje se odazvalo nekih 60 organizacija iz svih regija znači Hrvatske i sve skupa smo uspjeli prikupiti 303 upitnika Znači, e, i sudionici istraživanja su baš bile osobe mlade do 30 godina koje e, ili rade ili su na neki način uključene u organizacije mladih i za mlade, volonteri, zaposlenici i sl. E, što kažu rezultati? Pa rezultati puno toga kažu. U principu mi smo željeli e, vidjeti kakvi su stavovi znači organizacija mladih o socijalnom poduzetništvu i da li oni to prepoznaju kao nekakvu praksu e, za postizanje e, financijske samodostatnosti i sl. I u principu e, rezultati su dvojaki. S jedne strane organizacije mladih prepoznaju to kao jedan potencijal i misle donekle da to može doprinijeti njihovom razvoju, ali e, druga komponenta e, je pokazala da oni zapravo i ne znaju puno o tome i da imaju često krive predođbe o tome što socijalno poduzetništvo jest i e, zapravo ne znaju kako bi ga mogli provoditi u, u svojim organizacijama. Da, rezultati su zapravo pokazali da je ono potrebno puno, puno raditi na edukaciji i to su zapravo i sami ispitanici iskazali. Znači, prema potrebama rekli su da zapravo žele jako, jako puno edukacije o tome i prvenstveno od onih organizacija koje se već time bave uspješno, tako dakle, nekakav transfer dobre prakse i znanja. I to je ono neka početna baza nakon, nakon te edukacije i nakon širokog informiranja i nakon rješavanja nekih nedoumica, tek tada u principu se može početi graditi e, nešto održivije na tom području. E, zašto početnica? Pa početnica je znači nastala kao ekstra produkt tog istraživanja. Znači mi smo objavili rezultate i studiju o istraživanju i onda s obzirom na te rezultate koji su pokazali zaista da mladi ne znaju ni osnovne stvari o socijalnom poduzetništvu, odlučili smo se napraviti nekakvu početnicu koja daje mm, zaista ono neke osnovne informacije, znači definicije tog pojma, e, neke osnovne mitove i zablude, ono nekakav vrlo, vrlo bazični vodič za ljude koji su možda o tome čuli i željeli bi se malo više informirati i ta početnica isto onak daje e, i e, druge izvore gdje se može dodatno informirati. Znači bila nam je namjera zapravo pružiti neke osnovne informacije s obzirom da zaista većina organizacija ne zna ništa o tome. Da se mladi Nakon glazbenog broja ponovno smo zajedno. Poslušali smo prvi dio razgovora sa Anamarijom Sočo o istraživanju o socijalnom poduzetništvu koje je provela Mreža Mladih Hrvatske. Budući da mlade organizacija mladih ne znaju gotovo ništa o socijalnom poduzetništvu, mreža je izdala i početnicu iz istog. Na redu je drugi dio razgovora u kojem smo sa Namarijom razgovarali o tome kako vlada Republike Hrvatske gleda na socijalno poduzetništvo u neprofitnim organizacijama mladih. Prepozna li vlada Republike Hrvatske važnost e, socijalnog poduzetništva u neprofitnim organizacijama? Pa u principu prepoznaje. To je prepoznaje i u svojim strategijama, znači u, unutar strategije za stvaranje povoljnog okruženja za razvoj civilnog društva. Postoji jedno cijelo poglavlje koje je posvećeno dakle, razvoju socijalnog poduzetništva i razrađen čitav niz mjera kojim bi se trebalo potaknuti dakle, ta praksa. I zaista onako sveobuhvatna jedna strategija. Međutim, kao i u drugim strategijama, e, često, često zapravo stvar zapne na samoj provedbi. U tu strategiju su dosta uključeni znači, e, Ured za udruge, e, Zaklada za razvoj civilnog društva i pojedina ministarstva, osobito Ministarstvo rada i poduzetništva. Međutim, sve evaluacije tog, te strategije i nekakvi izvještaji o provedbi kažu zapravo da se tu E, nije puno napravilo i da posebno recimo Ministarstvo rada šteka po tom području jer potrebno je napraviti velike prilagodbe znači u sustavu, osobno, osobito što se tiče nekakvog poreznog sustava i slično kako bi to ono funkcioniralo dobro, ali da kažem nije baš da smo zadovoljni provedbom, ne samo mi, nego baš i praktičari, znači ono organizacije koje se time bave, jer nailaze na dosta poteškoća u tom Dakle, što na to kaže zakonodavni okvir? Pa u principu zakonodavni okvir u Hrvatskoj e, dopušta znači, neprofitnim organizacijama da stvaraju e, dobitak, ali e, pod uvjetom da se to onda vraća u organizaciju. Znači bilo kakav dobitak se onda ulaže poslije u aktivnosti organizacije i to je zakonski dopušteno. Znači to nije ilegalna praksa, ali postoje brojne nekoherentnosti u drugim zakonima i podzakonskim aktima i to je zaista potrebno uskladiti. E, posebno se to tiče oporezivanja i slično. E, tek kad se, kad se napravi ta nekakva usklađenost čitave ono zakonodavne stečevine norme, tada će se moći govoriti o nekom razvoju. Za sada je to još prilično neusklađeno. E, ima li u Hrvatskoj organizacija koje su iskoristile taj potencijal socijalnog poduzetništva? E, ima nekoliko organizacija. E, to je to je dakle ono relativno novi fenomen i možda se počeo razvijati u posljednjih deseta godina u Hrvatskoj. Ne mogu reći da ih ima puno, ali ima značajnih i jakih organizacija koje su zaista puno e, na tom području napravile. Nažalost, što se tiče sektora mladih, tu zaista nema puno organizacija jako, jako teško smo uspjeli ono pronaći neke koji, koji uopće o tome razmišljaju, a kamoli da rade. Međutim, spomenula bi dvije organizacije koje su članice mreže Mladih Hrvatske. To je dakle Akt iz Čakovca eh, i eh, udruga Proni iz Osijeka koje dakle već godinama rade na prvo na praksama poduzetništva socijalnog u svojim organizacijama, ali isto tako puno rade i na promociji toga i na edukaciji drugih organizacija i mm, na neki način žele ono proširiti tu praksu uh, puno šire. Oni su zaista super primjeri i ono definitivno ih treba iskoristiti. Premda kažem mm, u nekom širem kontekstu nema ih baš puno. Mhm. Kroz naše emisije, emisije smo već govorili o socijalnom poduzetništvu i zapravo smo skužili da ono ima broj, ono ima mnogo prednosti, ali zapravo postoje neki rizici socijalnog poduzetništva. Pa postoje brojni rizici, kao kod, kod svakog e, oblika poduzetništva, znači to je de facto posao i treba jako trezveno ono, ulaziti u tu cijelu priču i napraviti detaljne pripreme i procjenu situacije jer često se zna dogoditi da jednostavno organizacija kad počne tu praksu odmakne se od, od neke svoje primarne misije i vizije i to je velika opasnost u principu jer vi počnete s jednom namjerom ali završite skroz na nekoj drugoj stvari i zato je u principu vrlo važno da organizacije ako razmišljaju o tome da zaista pokušaju tu poduzetničku aktivnost što više približiti svojoj osnovnoj misiji i svojim osnovnim vrijednostima kako ne bi bio taj raskorak jako velik. Um, isto tako to zahtjeva puno ono resursa i vremena i često se zaposlenici udruge ono znaju totalno prebaciti samo na to i onak izgore često i ono zapuštaju se druge, druge aktivnosti te organizacije. Naravno, financijski je rizik, znači tu treba ono uložiti neke novce i pitanje da li će se taj profit vratiti i treba biti jako pažljiv. Međutim, meni je zapravo puno važnija ta komponenta ono, da li je zapravo potrebno forsirati socijalno poduzetništvo u neprofitnom sektoru. Jer to je onak sad vrlo popularna riječ i svi o tome pričaju i ono wow, wow, ali u principu na neki način se poticanjem te prakse stvara se ono, to neko okruženje da recimo vlada ili druge institucije koje bi trebale financirati e, civilni sektor, znači svojim donacijama, znači trebali ga podupirati, mogu reći ok, u principu sad ćemo mi smanjiti naše potpore jer vi se svi možete baviti nekim poduzetništvom i tako se samo financirati. Na neki način ono, umanjuje se ta odgovornost e, javnog sektora da daje podršku civilnom sektoru. I mislim da ne treba raditi veliki pritisak na organizacije civilnog društva da se time bave. E, naravno, ukoliko je moguće i ukoliko stvarno upada u njihovu misiju i ukoliko to mm, e, daje nekakvu prednost korisnicima same organizacije, ali ne pod svaku cijenu definitivno. To je nekako moje razmišljanje. da, se mladi Nakon Ana Marije Sočo i socijalnog poduzetništva došli smo do najava. Sutra s početkom u 10 sati u Humu započinje osnivačka skupština Vijeća mladih Istarske županije Concilio de Giovanni della Regione Istriana. Vijeće mladih Istarske županije, koncilju De Giovanni della Regione Istriana, biti će mreža udruga mladih i za mlade te ostalih organizacija za mlade koje djeluju na području Istarske županije. Ta će mreža biti nevladina i neprofitna organizacija civilnog društva s ciljem zagovaranja i promicanja interesa i dobrobiti mladih te razvijanja lokalne politike za mlade na načelima partnerstva, dvosmjerne komunikacije, održivosti, transparentnosti, fleksibilnosti, inovativnosti, participativnosti i solidarnosti. Dana 29. svibnja 2010. godine održat će se organizirani posjet području vojarne Muzil. Organizirani polazak autobusa prema Muzilu predviđen je s autobusnog kolodvora Ula u 9 i 12 sate. Na Muzilu će biti organizirano stručno vođenje koje će sve posjetitelje povesti u obilazak i razgledavanje. Predviđeno trajanje obilaska je 2 sata, nakon čega će autobusi krenuti nazad prema autobusnom kolodvoru. A u subotu, dakle sutra, 29. svibnja s početkom u 20 sati održat će se otvorenje samostalne izložbe dva umjetnika, Željka Marinkovića i njegovog likovnog projekta pod nazivom Biography 2 i Emilije Podjavoršek koja predstavlja seriju radova slikarske provinijencije pod nazivom Sinergija. Izložbe će uz nazočnost autora u Grožnjanu predstaviti Elgen Brkovski. Da Tadam, tadam, došli smo do najava. Idemo učiti. Postupak savjetovanja je najstarija metoda uključivanja Europskog parlamenta u proces donošenja odluka. Njime parlament ima mogućnost da iznese mišljenje o prijedlogu komisije. U primjenjivanju toga postupka vijeće mora zatražiti mišljenje parlamenta i uzeti ga u obzir prije glasovanja o prijedlozima komisije, iako mišljenje parlamenta nije obvezujuće. Postupak savjetovanja ne uključuje samo traženje mišljenja Europskog parlamenta, već i obvezu čekanja mišljenja do isteka predviđenog roka. Vijeće također traži mišljenje parlamenta i u slučajevima kad takav postupak nije obvezan, najčešće pri donošenju neobvezujućih pravnih instrumenata, mišljenja i preporuka. Ugovorom iz Lisabona predviđeno je da ovaj postupak postane jedan od posebnih zakonodavnih postupaka. Thank you. Prošlo je pola sata što znači da je kraj emisije. Vjerujem da ste puno toga naučili, zabavili se, ali i opustili. Emisiju su vam pripremili glavna urednica Ana Žužić, montažer Daniel Balaban, a kroz emisiju vas je provela Ana Milovan. Nadamo se da ćete opet biti s nama 4. lipnja u 17 sati na nezavisnom internet radio stanica Mir.